bukatzekoa zen eh, buruilaren hogeita sortzian, Baina, uh, eh, asteuntan edabaki dugu, uh, et, luzatuko dugu urgiaren hogeita maharte. Zendako, enbizita doredi irekia den kampaina. Ah, beste kampaina. Eh? Beste eh? eta uh, urgiaren hogeita bukatzen da. Dar, pentsatu dugu hori ere ezartzea bermugan, eta ari gira hor uh, Nazional Mailan uh, barginuke artikulu bat edo beden erreportai bat egin Lako, eta telebista mm, eta katea handia horiekin ba-, batekin edo beste batekin eta Eta, bon, parada usteko Frantzia mailan eh, ikusten dutenei, uh, parada usteko meiteko modu ortoan ere utziko dugu plantan, uh, no, lusatu dugu eta kampaina hori. Be, gaur egun bi kampainak uh, irekiak dira, nahi du uh, eta gorilaren astapenean uh, irekizen kampaina, emaitza sari baten kontra. Eta gaur egun be, ongi doa, buru zehuntagoite mehiru mila eurotan gira, Eh, mila hiru egun jendek parte harturik. Ba, Elburua zen eh, ehu mila euro, eta ja depasatua da, beraz, bon, eh, zinez, pentsatu baino hainitzez eta eta emankorra izan da. Aski motel abiatzen da, emezortzi emailetan gira, hogeita zazpe mila euro. Uh, aski motel doa zen bada espikapen bat, biziki luxe da, joan direnak uste aski etxia da, zen eta berda izena eman, berda Eh, sartu datu batzuk eh, ikusteko bakarrik gaiteko informazioa. Eta gero ere, plataformak uh, esplikatzen zaukun, behar ditu eman datu hoiek AMF egitura bati, biziki segitua da, e, impulsen aldetik, estruktura aldetik, administratiboki, eta demora hartzen du, badakigu badirela jendea eta erabaki hartua dute, baina ez tira oraino kontabilizatuak baina. Eh, paralelo bat egiteko da burtsa mezala, eh? zinez burtsa bat da, baina eh, lo, lokalki, eh, adibide bat hartzeko, e, jendeak emaite badu, inbertitzen badu, mila euro, urtean, eguneko zazpiko eta etekin aukaren du, egan nahi du, zazpi urteren buruan, mila euro ezagita, mila seieun euro eta ah, ardietxiko duela eta jakinez ere atzean ehuneko emezortzi eta impostuetarik enduko duela. Beraz, da zinez uh, inbertsio bat, burtsan bezala, baina lekoko ekonomia ibilaraziz.